Isus izdan i uhačen. Poglavlje 18. To rekavši, Isus ode sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Kedrona, gdje bijaše vrt u koji uđeši i on i njegovi učenici. A i Juda, koji ga izdao, poznavao je ovo mjesto, jer se Isus ondje često sastajao sa svojim učenicima. Tako Juda, dobivši četu istražare od glavara, svećeničkih i farizeja, dođe onamo sa svjetiljkama, zubljama i oružjem. A Isus, znajući sve što mu se ima dogoditi, istupi te ih upita. Koga tražite? Isusa nezarečenina, odgovoriše mu. Rekni im, ja sam. A s njima je stajao i Juda, njegov izdajnik. Čim im dakle reče ja sam, oni ustuknuše i popadaše na zemlju. Onda ih opet upita, koga tražite? A oni rekuše, Isusa Nazarečanina. Isus odgovori, rekoh vam, ja sam. Ako dakle mene tražite, pustite ove neka odu, da se ispuni riječ koju reče. Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao. A Šimun Petar trgnu mač koji je imao te udari vele svečenikovu slugu i ociče mu desno uho. Sluzi je bilo ime Malko. Tada Isus reče Petru, vrati mač u korice, zar da ne ispijem čašu koju mi je otac dao? Isus pred Anom. Tada Četa, zapovjednik i židovski stražar, uhvatiše Isusa te ga svjezaši i potom ga najprije odvedoši Ani, koji bijaše tast Kaifi, a taj bjaše one godine velesvećenik, a Kaifa bjaše onaj koji savjetova židovima, bolje da jedan čovjek umri za narod. Petar zanijekao Isusa. Isusa je slijedio Šimun Petar i drugi učenik. Taj pak učenik bijaše poznat velesvećeniku, te on s Isusom uđe u dvorište velesvećenika, a Petar je ostao vani kod vrata. Tada onaj drugi učenik koji bijaše poznat velesvećeniku, iziđe i progovori s vrataricom te uvede Petra. A sluškinja vratarica upita Petra, nisi li i ti jedan od učenika ovoga čovjeka? On rekne, nisam. Stajali su pak ondje sluge i stražari. Skupili su žaravicu, jer bijaše studeno i grijali se. I Petar je stajao s njima i grijao se. Velesvećenik ispituje Isusa. Velesvećenik upita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu učenju. Ja sam javno govorio svijetu, odgovori mu Isus. Ja sam uvijek poučavao u sinagogi i u hramu gdje se svi židovi okupljaju i ništa nisam govorio u tajnosti. Zašto pitaš mene? Priupitaj oni koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam rekao. Kad to izreče, jedan od stražara koji su stajali onda pljusnu Isusa rekaši – Zar tako odgovaraš velesvećeniku? Odgovori mu Isus, ako sam krivo rekao, posvjedoči da je krivo, ako li pravo, zašto me udaraš? Ana ga zatim posla svezana svećeniku Kaifi, a Šimun Petar stavio je i grijao se. Tada ga upitaši, nisi li i ti od njegovih učenika? On zanijeka i reče, nisam. Jedan od sluga velesvećenika, rođak onoga je Peter bio odsikao uho rekni na to. Nisam li te ja vidio s njime u vrtu? Peter ponovo zanika i odmah zapjeva pijetao. Isus pred Pilatom. Onda Isusa odvedu od Kaife u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro i oni ne uđeše u dvor da se ne bi oskvrnuli kako bi mogao blagovati pašu. Tada Pilat iziđe pred njih i upita kakvu optužbu iznosite protiv ovog čovjeka? Odgovoriš im, da ovaj nije zločinac, ne bismo ga tebi predali. A Pilat im reče, uzmite ga, vi presudite mu po svojem zakonu. Židovi mu rekoši, nama nije dopušteno nikoga pogubiti. Da se ispuni riječ Isusova koju reče označujući kakvom će on smrć umriti. Onda Pilat opet uđe u dvor, pozove Isusa i reče mu, Zar si ti kralj židovski? Isus odgovori. Kažiš li to sam od sebe ili ti to drugi o meni rekoši? Odgovori Pilat. Zar sam ja židov? Meni te predadoši tvoj narod i glavari svećenički. Šta si učinio? Isus odgovori. Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Da je kraljevstvo moje od ovoga svijeta, onda bi se moje sluge borile da ne budem predan židovima, no kraljevstvo moje nije odavdje. Onda mu Pilat reče, onda si dakle kralj? Isus odgovori, ti kažeš da sam ja kralj. Ja sam radi toga rođen i radi toga došao na svijet da svjedočim za istinu, koje od istine sluša moj glas. Pilat mu rekni, šta je istina? I ovo rekavši, izađe ponovno pred židove te im rekni, ja nikakve krivnje na njemu ne nalazim a u vas je običaj da vam jednoga pustim opaši. Hoćete li dakle da vam pustim kralja židovskoga? Tada svi ponovo povikaše, ne njega, nego Barabu, a Baraba bijaše razbojnik.